sekte koji slijede strasti i novotarije. Bid'a u osnovi može biti nepokornost, može biti veliki grijeh i može biti kufur. Danas ćemo govoriti samo o bid'i koja je veliki grijeh i koja izvodi iz vjere, a nećemo govoriti o običnoj bid'i Oni koji slijede novotarije i strasti, oni se razilaze stvarima koje su jasne i na kojima je ehli sunnet saglasan. فقد خالفوا أمور قطعية الثبوت قطعية الدلالة Razilaze se u onim pitanjima kod kojih je argument jasan porijeklom i jasan u značenju. To je jeste ono jučer smo govorili. Tamo gdje je jasan Kur'an i po smislu, a zna se Kur'an kakav je po predanju, ili hadis koji je jasan po predanju sahih i jasan po onome što upućuje, po onome na što upučuje, e ovi pripadnici rastovničkih sekti, novotarija i strasti, oni su se razišli u ovim pitanjima. Nisu znači, razišli se tamo gdje se može razilaziti jer može shvatiti neko ovako, neko onako, nego jasno je, zna se šta je namaz, zna se šta je džihad, zna se šta je la ilaha illallah, ali tu su odstupili. وخالفوا أيضا ما اتفقت عليه الأمة I razišli su se u onome u čemu je Čemu je ummet saglasan? Džarije. Primjeri njihovih, primjeri na kojima su oni različiti. El džahmije. Prva grupa takvih su džahmije. Prva sekta. Haula ankaru sifati al bari jalla wa ala. Oni niječu Allahova svojstva. Wal mur, wal Zatim Haridžije. هم الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم smatraju kjafirima poslanikove ashabe. وكانوا يكفرون من فعل معصية صغيرة إلا أن يتوب I smatraju kjafirom svakog ko učini najmanji grijeh, osim ako se pokaje. وبعد ذلك تفرعوا فروع وازدادوا ضلالا Iza toga su se još više razgranali i još im se više zabluda povećala. I dozvolili su, odnosno učinili halal krva ashaba, to jeste ubijstvo ashaba. Rafidije. To su oni koji se u današnjem vremenu zovu šija. To su rafidije. U لرجل يهودي Njihovo porijeklo je od židova. هم الذين يقولون بتفضيل علي حتى منهم من جعله إلها ومنهم من جعله أفضل من النبي Kod njih je poznato veličanje Alije, radijallahu an. Neki ga čine božanstvom, neki mu daju prednost nad poslanikom, sallallahu. وبالتالي كفروا أبا بكر وعمر وقالوا أنه أولى بهما بالخلاف Zatim smatraju Ebu Bekra i Omera kjafirima i govore da je Ali preći bio za halifu poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. وقالوا بعصمة الأئمة Vjeruju u bezgrešnost imama ولهم القرآن في بلادهم حد مثل كتابنا مرتين njihov Kur'an je obimniji za duplo od našeg Kur'ana. ومن ذهب إلى إيران سيعرف ذلك Onaj koga nanese put u Iran i bude se zanimao, saznaće te stvari. المعتزلة معتزلة معتزلة معتزلة هم قالوا بأن القرآن مخلوق Oni kažu da je Kur'an stvoren. وقالوا بأن مرتكب الكبيرة نقول عليه فاسق ولكنه يخلد في النار. I kažu za onoga ko učini veliki grijeh da će biti vječno u džehennemu se ako se pokaje. Volam kalam sayyi'un fil qadar. I loše se izražavaju o kaderu. Al murji'a. Sljedeća sekta murđije. Murđijema. وهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة Murđije kažu da je iman samo govor i da mu dijelo ne može ni štetiti ni koristiti pa kažu kako kufru ne vrijedi dobro djelo, tako imanu ne šteti loše djelo. To su murđije. Pa iman im je, kako smo rekli, samo riječ. Pa I kažu da se iman ne povećava i ne umanjuje. A to u stvarnosti svako od nas pa može vidjeti. da nije tako. ومنهم من يقول أن إيمان المنافق أو كذا وكذا يصل إلى إيمان جبريل عليه السلام أو أبو بكر govore da o njima munafik koji riječima govori da je vjernik i to je sve, sve iman po njima je on jednak imanu Ebu Bekra i imanu Džibrila, alaihissalam. Jer je iman samo govora, munafici govore stalno o vjeri. Al kaderije. Kaderije. Umu ledina ankarul Qadar. Kaderije su oni koji niječu Qadar. To jest Allahovu odredbu ljudskih dijela. قالوا أن الله لم يعلم وقوع الأمر قبل وقوعه i kažu da Allah ne zna o događaju ništa dok se ne desi. Ovo su osnovne sekte raskolničke u islamu, a kasnije su unutar sebe pocijepale se i nastale su od njih desetine i stotine ogranaka فمنهم من يكفر ومنهم من هو مختلف في كفره Neki od ovih sekti su u kufuru, a neke dio uleme ahli sunnata wal džemata smatra kafirima, a drugi je ne smatraju. Znači podijeljeni su, da li su izašli iz vjere ili nisu. Ovo ako je neko propustio ovdje, neka napiši. To mu je osnova. والرؤيا Sljedeća tačka u onim akajitskim tačkama. ورؤية أهل الجنة لله عز وجل حق Koja je to po redu? vidi? Koja? Si viđenje Allaha od strane stanovnika dženneta je istina. Allah Đelešanuhu kaže u suri Kijama Toga dana će neka lica biti blistava u gospodara svoga će gledati. 22. i 23. ajet sura Kijame. وتكلمنا بالأمس عن حديث يدل على ذلك Učer smo napominjali hadis koji na to navodi kad smo govorili o nagradama džennetlija kad će Allah tabaraka wa ta'ala skinuti velo sa svoga lica. Amma ahlu dunija falajsa lahum an jaravu Allah azza Što se tiče stanovnika Dunjaluka, ne imaju puta da vide Allah tabaraka wa ta'ala. Sura šura, eh, 51. Sura Šura 51 prvi ajet nije data da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina nadahnućem ili iza zastora ili da pošalje iza slanika koji njegovom voljom objavlja ono što on želi Allah je zaista uzvišen i mudar i 105. 103. ajet sura An'am a on do pogleda dopire on je milostiv i upućen sve Kad on rekne da ne mogu pogled do njega doprijeti, nema ljudima načina da ga vidi. نقطة جديدة Sljedeća tačka. ولا يثبت الإسلام إلا بالتسليم للكتاب والسنة Ne postaje se musliman osim predanjem knjizi i sunnetu, to je se Kur'anu i sunnetu. فالذي ليس عنده تسليم لأوامر الله عز وجل فهذا لم يتحقق فيه الإسلام onaj ko se ne predaje naredbama u Kur'anu i sunnetu i zabranama u Kur'anu i sunnetu kod toga nije se obistinio iman. Islam. 60 i peti ajet sura Nisa. Ovaj ajet je vrlo bitan. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici, dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te govore osjete i dok se sasvim ne pokore. في حاجات ربنا تبارك وتعالى لم يذكر لنا الحكمة من تشريعها فما لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ولا نبحث نقول لماذا قال كذا لماذا هذا رد لأمر الله Postoje naredbe ili zabrane koje mi ne možemo shvatiti, odnosno ne možemo shvatiti njihovu vrijednost i mudrost, zbog čega ih Allah propisuje, a nije nam to ni obaveza, nego nam je obaveza izvršiti ih. Zato mu'mini kada im dođe, reknu, čuli smo i pokoravamo se, i to je njihov islam. Koliko mi stvari danas poznajemo, odnosno mudrosti u propisima i zabranama šerijata, koje nisu znali ashabi, a uživali su u Kur'anu više nego mi, Nisu znali da se dva mora ne miješaju. Nisu imali zato dokaz prirodni. Međutim, znali su bolje nego mi da se ne miješaju, jer je Allah rekao da se ne miješaju. Ne mogu se miješati. حتى واحدة تيجي تقول لها البسي الحجاب تقول لك لماذا ألبس الحجاب تقول لها قال الله كذا يقول لك لما أقتنع بهذا الأمر سوف أفعل رجل تقول له عليك أن تفعل كذا تلتحي وتسلك سبيل المؤمنين وتجاهد في سبيل الله كل ماذا هكذا هذا لم لم يدخل الإسلام في قلبه Kad kažete nekoj od žena koju pozivate u islam, obuci hijab, kaže zašto? Provedi što je Allah rekao, jel mora, ne, ne treba, ne treba ja to, ne vjerujem ja u to, nije to, islam je u srcu i tako dalje. To nije, to nije islam i predanje ashaba. I dok se ne uzmu Allahove naredbe i zabrane bez razglabanja o njima, nema islama. Ovaj nam islam filozofski, politički ne vrijedi ništa. A nokta Tačka iza ovih. ولا نتكلم في دين الله بغير علم Ne govorimo o Allahovoj vjeri bez znanja. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم I kažemo Allah najbolje zna u onome što mislimo da znamo. 63. ajet Sura Isra. Ej, ej. 36. nije 60. Ne povodi se za onim što ne znaš. I sluh, i vid, i razum. Za sve to će se zaista odgovarati. Neće vam dozvoliti nikada neko ko poznaje neku naučnu oblast da o njoj govorite. Da ti govoriš, pa meni se ne sviđa hemija, sad da mene je hemija glupa. Ili da ti lupaš o hemiji, a ne znaš i uopšte. Međutim, o Allahovoj vjeri govore muzičari, političari, a oni koji poznaju Allahovu vjeru دائما ne imaju o njoj pravo kazati. ودائما إذا اختلط علينا أمر فلا نجادل فيه حتى نسأل أهل العلم العاملين العارفين Ako dođe do rasprave u vjerskim pitanjima, nećemo povećati, povećavati raspravu, nego ćemo se obratiti onome ko posjeduje znanje o njoj. روى الترمذي بسند حسن بسند حسن عن ابي امامه الباهلي عن ابي امامه قال قال صلى الله عليه وسلم Bilježi Bejhaqi, o? من الترمذي Tirmizija bilježi sa Hasan Senedom od Ebu Umame da je rekao Resul alaihi salatu wasalam Ma dalla qavmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal Narod nakon što je bio upućen nije skrenuo ni iz jednog razloga nego što je raspravljao. Ashabi su samo prenosili od poslanika sallallahu A ako bi se javi sumnja, pitali su ili njega, ili Hazreti Aishu, ili Hazreti Aliju, ili Omera, ili Ubekra, ili nekog od učenija ashaba. A danas samo rasprave. I to te pita, a ne misli da to uradi, nego te pita da, da bi te izmrcvario da bi zadovoljio svoju strast. Nukta leti ba'da. Wal havdu lual kaufa ladi akramam Sljedeća, sljedeća tačka Havdu ladi akram Allahu bi nabijina sallallahu alaihi wa sallam wa haq. Havd to je se vrelo poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam kojim je odlikovao Allah svoga poslanika je istina Havd Havza piti u džennetu ko traži Kale ta'ala inna a'tajnaka al-kavfa Kur'an potvrđuje da je Allah Đelešanuhu dao poslaniku Keusar, pa kaže, mi smo ti dali Keusar, pa klanjaj gospodaru svome i kurban zbog njega kolji, a onaj ko tebe kleveće, on će bez spomena ostati. وروى بضع وثلاثون أصحابي صحابي عن هذا الحوض Vijesti o ovom havdu, vrelu poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se na, o nekoliko, 30 i nekoliko ashaba. وعلى هذا الحوض أباريق كعدد نجوم السماء Kod ovog vrela su čaše brojne kao zvijezde na nebu. Kod toga vrela mnogo je dobro i mnogi užici za vjernike. والذي يشرب منه لا يظمأ أبدا بعد Onaj ko se napije sa tog vrela neće ga mučiti žeđ nikad poslije. وهو أشد بياضا من اللبن a nap, e, voda mu je ili materija koja izlazi bijelja od mlijeka, وأبرد من الثلج a hladnija je od snijega وأحلى من العسل i slađa je od meda, وأطيب ريحا من المسك a udobnijeg mirisa od miska, وهو واسع جدا عرضه وطوله سواء a to je vrelo široko i dugo jednako. i velike dužine i velike širine, a jednake. Isto uzduži poprijek. وكلما شرب منه ازداد اتساعا Kad god se iz njega popije, povećat će mu se obim. وينبت من خلاله المسك وقضبان الذهب واللؤلؤ A na njegovim obalama je misk, biser i dragulji. ويثمر ألوان الجواهر I bit će okolo njega plodovi koji će čiji će plodovi biti rubini. ولكل نبي حوض وحوض نبينا أعظمها وأحلاها وأكثرها ورودا من الناس Svaki poslanik će imati svoj haut, svoje vrelo na, koje će pojiti, na kojima će pojiti svoje sledbenike. A haud našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je najveći, najbolji i najviše će se ljudi na njemu napojiti. Znači će najviše sledbenika imati Muhammed sallallahu yec'alana min ahlihi bi fadlihi ve sallam. Volimo dželle Đelešanu da nas učini dobrotom i plemenitošću od onih koji će biti na njemu. النقطة التي بعدها والشفاعة التي ادخرها الله لعباده حق Sljedeća tačka, šefaat, to jeste zauzimanje za robove od strane onih kojima će Allah dozvoliti da se zauzimaju, je istina. وهي أنواع الشفاعة ima više ورستا الشفاعة الأولى وهي العظمى وهي الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة يا ملكي شفاعة سويست بن محمد عليه الصلاة والسلام روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلجي بخاري أي مسلم ودبو هريرة رضي الله عنه قال أتى أتي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منه الذراع وكانت تعجبه فأكل منها يعني نهز منها نفسه ثم قال أنا سيد الناس في يوم القيامة Božijem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem data je prednja noga od pečene ovce, a volio je Pa je pojeo, zatim rekao, ja sam velikan Ademovih sinova na sudnjem danu. ثم قال وهل تدرون لما ذلك A znate li zašto? Pitao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد Allah Đelešanu će sastaviti i prve narode i kasnije u jednoj dolini. الحديث يا إخوة طويل وأتمنى أن أنا أقول لكم ولكن أنا سأعطيه لكم باختصار حديث يدوق فاتشمو سكراتتي وكل الإخوة من قبلكم أخذوه كله ولكن إحنا عشان وقتنا قليل فأعطيه باختصار عنه braća na priješnjim medresama su ovaj hadis sam zabilježili, a sad mi zbog vremena morat ćemo ga uzeti djelomično. قلت bil بالأمس كيف حال الناس يوم القيامة عندما تقترب الشمس من الرؤوس ويكونوا في كرب شديد Spominjali smo jučer o kaznama i nagradama na- na sudnjem danu, spominjali smo stanje ljudi koji će biti u velikom strahu i velikim patnjama. فيذهبوا ويبحثوا عن الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند الله حتى على الأقل يبدأ بهم الحساب وينتهي الأمر pa će tražiti svuda će tragati nekoga ko bi jer Allah im se ne pokazuje. Samo i samo istjeruju. Pa će tražit bilo gdje da im se neko zauzme i da se obrati Allahu Đelešanu da počne obračun. Jer stanje na sudnje dane je nepodnošljivo. Uzmite vi da, da vas neko zatvori u prostoriju sa dimom ili prostoriju 100 celzija temperatura ili slično. A e- kiamet će biti još, pat, još veća patnja na njemu i tražit će bilo gdje da počne suđenje فيذهبوا إلى آدم ويقول له عليه السلام أنت أبو البشر وأنت كذا اشفع لنا عند ربك Pa će otići Ademo i reći ti si otac svih ljudi, ti si prvi od njih, Pa obrati se Allahu Đelešanu, to jeste zauzimaj se kod Allaha Đelešanu da nas izbavi iz ove muke. فيقول ان الله غضب غضبا شديدا يعني لم يغضب قبله ولا يغضب لم يغضب بعده قط ولكن انا نهاني ربي عن اكل الشجره فاكلت منها وعصيت يعني ربي فنفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نور Reći će im Adem, Adem a.s. Allah tabaraka wa ta'ala se danas naljutio, rasrdio srđbom kakvom nije ranije niti će poslije ikada. Pa je se sjetio svoga grijeha kad mu je Allah zabranio drvo, a on sa njega jeo, pa boji se da se obrati Allahu, a učinio je grijeh, a Allahu u srđbi. Ajte, kaže Nuhu, ali salam, on je prvi pa se velja ثم يرجع لسوره الاعراف من ايه 10 حتى ايه 24 Zapišite tamo suru Araf od 10. do 24. ajeta. فيذهب لنوح ويقول له نفس الكلام فيقول يرد عليهم بنفس كلام آدم عليه السلام ولكن يقول أنا كان لي دعوة ودعوت بها على قومي فنفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم Otiše Nuhu alaihi salamu, tražit će od njega da ih se zauzima kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Reći će im isto što i Adam alaihi salam o Allahovoj srđbi. Ispomenut će im svoj grijeh, a to je proklinjanje naroda. pa će reći moja duša, moj grijeh. Hajte Ibrahimu. Urgao u sura Nuh 26, 27. Sura Nuh o tome govori 24. i 20, 26. i 27. ajet. فذهب إلى إبراهيم يقول أنت نبي الله وخليله اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه فيرد عليهم ويقول أنا نكذب ثلاثة كذبات من قبل نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى Otiće Ibrahimu a.s. tražiti od njega da se zauzima, da se Allah smiluje narode da počne obračun. Reći će im što i Adem i Nuh i reći će nisam ja za šefat i spomenut će svoj Draga moja vraća u vjeri, odlično poznajete suru Ihlas. Allahu. Reci Muhammede da Bog od koga primaš i u čitu pozivaš si da je jedan. Prvo se saopštava da postoji. Time se znači negiraj jer koji nije čuo. Bog ima. Sa ovim kul huvallahu ahad. Neću se oni koji kažu da ga ne ima. Ima i jedan je. A sa ovim jedan. Neću se oni koji kažu. Allahu samet. Allahu se sve obraća. Ili Allah je utočište svemu. Se niječe pišnost da je Bog židovski. Znači, Allahu ahad. Niječe kafire. I njihov put otkriva kao lažan one koji vjeruju više bogova isto tako proglašava nevjernica Allahu samen Allah je svačiji bog njemu se svak obraća Nije nijeću se židovi jer oni smatraju boga Jahva za nacionalnog boga židova židovsku vjeru ne može niko primiti mora roditi od matije židovi Allah je lešenu Allahu samen u svoj klas ukazuje nam da ovstvo je Allah izu ili mušici i židovi su opovrnuti. Lem li dve lem jule. Di je rodio li ti je rođen? Opovrgava se kršćanstvo. Di je Bog ni taj? Pa, hoće je prikazati da Bog ima sina pa je rodio ili da je Isus Bog, a on je rođen. Kas, vrlo kratka sura, ali sa tri ajeta je kazala pravu, pravi put i sve krive puteve razotkala. I da je jedan. Da je nije novo plaći, da nije samo židovski. Da nije lid. Nije kršćanski kako misli. Ona mi je uvrat. Ma nije isto tako je rođen. Ona mi je. I u mjerenju sa Allahom ne dolazi obzir. Ništa nije kao. To je što se tiče Allahova jedinstva i vjerovanja Allaha i čovjeka u jednom jedinom. Nakon toga vidimo da naš narod predstavlja jednu gomilu za otuđenu koga niko neće. Jedini Allah Đelešanuhu mu je milostiv, jedini Allah Đelešanuhu ga prihvata. Međutim, taj narod zbog toga što je izgubio poznavanje svoje vjere ne može da se vrati tako pa mu je lahko podmetnuti svakakve puteve za pravi put međutim Allah ne da velja Boga Allah ne da otkriva na nebu, otkriva na vjeru, malo otkriva, zamotaju malo, pa Allah ga opet otkriva. Pa nam otkriva između nas onoga koje je kakav dok kako Bog da ne spoznamo, ćemo biti jedini muslima. Vidite, naša se vraća i dimu u istinu. I noše, nose puštu, puštu za peti. Da li oni kao mu'mini i klanjaju ti naši? Dobar dio njih i klanja. I vjeruje još veći broj. Ali nažalost misli da tamo gdje je u Arbi BiH misli da je tamo njemu mjesto. Adnik misli ako tamo pogine da je pao na Allahu, da je Allahu pokazio. Da bi to pobjegli moramo objasniti. Prvo, da mu'min, ako vodi borbu, ta borba može biti samo u ime Allaha. Jer ako kada namaz, a nije u ime Allaha, je on mu'min. On se obraća Allah drugom Bogu. Ako daje zekija, ne čini u ime Allaha, isto je tako, muši. Ako se bori i krv lije, a nije u ime Allaha, isto je tako. Mu'min mora prvo da zna zašto se bori i radi koga se bori to zašto se bori jeste šta je cilj njegove borbi. A drugo za koga se bori to jeste u čije ime je Da bi bili borci na Allahovu putu, braćo. Ovo, zašto se bori, mora biti samo radi vjere i da Allahova riječ bude u To mnogi hadisi ocrtavaju. I nijeću svaki drugi cilj. Pa tako u tri hadisa sve su različiti rivajeti, predanja dolazi, pitaju, Boži poslaniče, čovjek se bori da bi pokazao ispoljivu hrabrost. Čovjek se bori da bi zadobio ratni plijen. I čovjek se bori da bi bio sa svojim plemenom solidara, da bi mu pomogao. Ko je od dva tri nas pravo na putu, na Allahom? Kaj je poslanik? Niko. Nego onaj ko se bori da Allahova riječ bude gornja. U drugom rivajetu dolazi. Boži poslaniće. Čovjek se bori iz sržbe, iz gledala, iz sržbe prema neprijatelju, iz osvete. Bori se da mu se vidilo mjesto. I bori se da bi zadobio ratni prije. Ko je dvije trojice na pravom putu? Jer Boži poslaniće. Niko od trojice, nego onaj ko se bori da Allahova riječi. U treće, malo obrnuto, pa kaže, čovjek se bori da bi ga ljudi vidjeli. Čovjek se bori da bi se spominjao i da bi svoju hrabrost pokazao. Ko je od njih trojice na pravom putu? Kaže, treći put, treći rivajet i slohajnic. Nijedan nego onaj ko se bori da Allahova riječ, da Allahova riječ, Drugi hadis to malo jasnije kaže. Pa pitali sposlanika, sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek se kaže, bori, ja Rasulullah, na Božijem putu i želi od Allaha nagradu. Ali želi ne Arabat dunia, želi nešto od Inanaka. Pa je to slobodnu zemlju, je to da ubije neprijatelja, da postane hrabar, bilo šta. Kaže, Poslanik alaihi salatu wa salam kaže, nema. Nisi ga, kaže, dobro razumio, ono sahabi ome koji se opštava, pa je vrat se bojem poslanikom ponovo recu. Pita. Vraća se i kaže, Boži poslaniče, čovjek se bori u ime Allaha, a želi nešto od dunjaluka. Ima li njemu nagrade kod Allaha? Kaže, la ajdžrana. Ne imamo od Allaha nagrade. Kada vrati se i opet objasni Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, da to nije razumio. Vraća se i ponovno ponavlja. Boži i poslaniče. Čovjek se bori na Allahu putu i želi njegovu nagradu. Ali želi nešto od njega. Ima nagradu. Na ajdala. Ne imam od Allaha. Ovo isto potvrđuje treći vama dobro poznat hadis. Dobro poznat hadis. Koji govori o stanju ljudi koji čine razna djela na kijametu. Pa kaže, da prvi koji će ući u džehendem, onda se pitamo ko su. Mujahid, Karija i Munfir, ili onaj koji bude se borio u džihadu, koji bude učio Kur'an i onaj koji bude imen. Tri najjača ibadeta. Kad dođu i upita je Allah, sad će mi dolaziš robe. Kaže, ono što mi je najmilije, život sam dao na tome putu. Ono treba će reći, ne, nisi te. Ti si se borio da ljudi upiru prstom, vidi i naši nevi borce. Ide hrabra čovjeka. I ljudi su to rekli, ti si ponijete nagrađen, kod mene ti nema navrde jer nisi živ. Često navodim na Kur'an. Inna Allahe la jazlimu nase, valakinna nase mislom jazlimu. Allah ne čini nasile ljubavi sami se. Tamam. Odabro se taj nijet, po tom nijetu ćeš ti. Tako čisto doći učač i reće cijeli život sam bio odlikovan po tome da sam učio Kur'an i ne učio si Kur'an da ti se ljudi divi, kažu ili učača, to su ljudi rekli, to ti je bila želja po želji si dobio. I to će će reći, imao ništa od dobra, a da nisam na tome putu potrošio. Ne, nisam na mome putu reći se, nego ti osi da ljudi tvoju plemenitost, tvoju široko vrudnost, to su ljudi nagrani. Želio si tu nagradu, da nas potvrđuje sljedeći hadis. Gdje kaže Allah subhanahu Rasul alaihi sallahu sallam Hinnam al amalu bin nijat Dijela su prema namjeri Prema nijetu Pa kaže ko učini hinnam poslanika Učinio je rabtu Ko je učini da bi dobio nešto dunjalu Kaj je žene da bi oženio Njegova je hijjad kao onoga što je Čega je učinio Tako Hvala Allahu wa kvala Rasul Ništa zakon, ništa ustav, nego šta je rekao Allah, šta je rekao poslani. Ne bude od toga. A Perin, znojimo se koliko god znamo. Zna nas i. A bude li ovoga, braćo, znate da će nam se, da će nam se, ako Bog da, smilovati Allah i pomoći nas. Mislite li ući u džennet, a da Allah ne iskuša i ne provjeri ko je muđaj na njegovom putu i ko je strpljiv? dobro povedemo računa. Dosta nas nosi uniforme, međutim, bori se, bori se za krivi put. Bori se za vlast neokomunista. Ljudi koji su spremni pohapsiti onog muslimana što želi Allaha i ponovo da vlada čuhur, opijenost, prostitucija, neznanje, uzizanje čafiruka i tako da. To smo mogli vidjeti nekih dana kada je jedan čafir uhapšen, sad je se korpus digao da se da u da ga pronađe. A Ahmići gore taj korpus je dužan i pred Bogom i pred narod zaštiti korpusa ne Vidimo znači da I e, taj korpus, i ta vlast, i ta sutrašnja bosanska vlast spremna da se uvlači i prodaje najčasnije sinove muslimanskog roda za čafire. I opet znači napravio nekakvu neokomunističku vlast poslije koje Allah zna da 34, 60, 70 godina slijedi novo planje. Zato, braćo, ja vas pozivam od vas svak ko je u armiji BiH da preže u snage muslimanski. Ako nije, on može pušku nositi, da se uključi, pa da postanemo front koji može sebe zaštiti i parirati čak nima niša ulata. Drugi put je svaki zavodno, neka znate jasno. Muslimana demokratija ne vrijedi. Muslimana u Alžiru su pobjedili sa 70% 75% glasova za islamski front spasa, demokratski, na, na izborima. Međutim, jesu na vlasti, jesu za to. Muslima nema, nema, nema vlasti dok je ne uzme čihada. I znajte, braćo, možemo mi sad nešto sklepati mira tamo, ono. međutim, mi smo robovi. Sve dok vojnički ne pobjede. I znajte, kad imamo u državu, mi smo samo sluge. Ne smiješ pisnuti kada ima Amerika, ima zapad. Zato, nikad nećemo biti svoji dok to ne slomimo. Zazovimo je odmah. Pa kako je god Rus se slomio Afganistanu, nek se i zapad slomi na nama. Braćo, znajte, kad dolazi vam neprijatelj, ako bi došao u vaše selo neprijatelj, u kuću svakog od nas, Pa kada bi imali pištolj i 84-ku, svak bi sigurno potegao 84-ku da ubije neprijatelja. Da odbije ne, da preoružje. Uzeo bi jače oružje. Znajte da je naše najjače oružje islam. Najjače je naše oružje islam. Mi možemo potegiti za jedan drugi, za jednu drugu cijev, za jedan drugi obarač, nego samo za naš islam. Evropa nam i kljuka u humanitarnu pomoć i glumi tamo, hoće nekakav mir, samo boje se da muslimani budu potpuno uklješteni da se ne vrate džihadu. Samo zbog toga. I znajte ovo sve što nam daju, samo da ne bi slučajno mir prekućeni sebi to jeste gdje Znači, ne daju nam slobodu potpunu, treba da nas sretiraju, a ne daju da ne popuštaju nas među dvije vatre, evo tamo žoja glume, evo pregovori, ono, da ne bi bili prepušteni sebi, da se ne bi javio džihad ako se javi džihad i volja ljudi za ahiretom, a mržnja i pretje prema dunjalu, nama tada ne treba bar. Mi tada na svakoj liniji za noć postajemo na od neprijatelja. Iskreni mu'mini koji žele da idu u Allahu, preziru više ovdje patnju, kad krenu sa tekbirom, na svim linijama koje drže muslimani bosanski, preko noći postaju na urožanije svog neprijatelja, to je to da zimano, nikakve tajne. Znači, nema ne treba ono više. Nama samo treba ovo, šta se nas potrebe pa da preko ti rova krenemo bez straha. Sa željom. Kada vam rekao čovjek da je vam grije slušat dnevnik radija BiH, vi mi se sigurno rekli da nije. A tek kad nam čovjek rekao za muziku, koliko bi tad bio upravo, a ne bi ga poslušali. A kada vam rekao za nešto, smatramo normalno, poslušati vijesti. Ili dnevnik, sa televizije ili radija Bosne i Hercegovine, rekli bi mu od koće, kao kao vrije. Ali braća, znajte, da neko drugi nam nije otupio volju za, za ratom, za džihadom, niko nam drugi nije protrije te nekakve prozapadnjačke ideje i načine rješavanja ovog problema, nego baš to naše vada, eto ga sutra će mir, nemoj da varato, ne iđe na liniju, ne okupraj narod, ne Hajde malo prihvati, popravi to u kupći, hajde sutra će ta sloboda, sutra nemoj da, da zakasniš u toj trti za, za, za dunjavku i tako. A šta ga se sve to izjelo znači? Kad sve to propane, gledajte, nemojmo kažiti, Jer Allah Jalla wa ala ne izjednačuje onoga koje je ušao u vjeru sa onim koje ni, ko nije ušao u nju. Nemoj, nemoj, zatvrdo, zatvrdo, nemoj. Allahumma ya waliya al-Islam wa ahli al-Fitna ala Islam haqqa ma zaključana je neka. Zapišite ovu dovu Allahumme يا ولي ال يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام على الإسلام حتى نلقاك به نلقاك به نلقاك به طيب النقطة دي Gospodaru zaštitniče, islama i pripadnika islama ustali nas na islamu dok te nesretnemo sa njim to jeste dok te nesretnemo a mi muslimani ovo vam je dova za očuvanje ima islama vaše gospodaru znate li sada razliku između oni koji čine kufur i koji čine velike grijehe i oni koji i oni koji čine male grijehe, obične grijehe. Znate li tu razliku? halal halali pojedinac razlog da on postane kafir. Onaka umur mukhtalif fiha ahli al ilm. Postoje stvari oko kojih se ulema razilazi, jedni je smatraju halalom, drugi je smatraju haramom. Lakin umur il ma'luma bud darura fi din al muslimin, umur عليها أدلة واضحة جلية واجتمع عليها أهل العلم هذه أمور من ردها يكفر هذا المسلم Dok oni harami oko koji nema spora, o kojima je Kur'an i sunnet jasan i učenjaci ummeta složni, ko ohalali takav haram, on je kjafir. Dok oni harami koji su kod nekog harami, a kod nekog nisu, Ako bi neko rekao da je halal, ne bi postao kafir time. النقطة التي بعدها والتطير منهي عنه والتشاؤم Sljedeća tačka. Proricanje je zabranjeno. لأن الرجل الذي يتشائم هذا يعلق قدر الله بشيء ظنه وهذا أمر خاطئ jer proricanje je predstavljanje Allahove odredbe po njegovom mišljenju. مثل من يجد القطة السوداء يتشائم مثل من يجد شيئا رجل معين يقول ان هذا اليوم لم يمر على خير او كذا كل هذه امور ولكن يعني يسلم الامر لله عز وجل I sitnije stvari od proricanja poput sujevjerja su zabranjene. Kao slučenje ako prođe crna mačka da taj dan će biti nesretan. النقطة التي بعدها ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين Sljedeća tačka Sljedeća tačka. Ne pišeš ti. Znaš to. Molim. Što sad ne pišeš? Molim. Vjerujemo u plemenite pisare i vjerujemo da oni nad nama bdiju. Surat Kapsara, sura Kaf 17. i 18. ajet kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne a drugi s lijeve strane on ne izusti ni jednu riječ a da pored njega nije prisutan oni koji bdije ni jednu riječ Sura Kaf, 17. i 18. ajet, kao da na ušima sedite. فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات Melek na desnoj strani piše dobra, a na lijevoj loša djela. وقيل أن هناك ملكان آخران يحفظان العبد ويحرسانه واحد من وراءه وواحد بين يديه أمامه Kaže se još da postoje dva meleka koji čuvaju čovjeka, jedan ispred njega, jedan iza njega. Odbijaju od njega opasnosti i čuvaju ga do roka određenog da ga preuzme melek smrti. ويكتبوا كل قول وفعل للعبد I pišu svaku riječ i svaku radnju koju uradi ili izgovori rob. وقيل أن هم ممكن يكتبوا النية I kaže se da ti pisari pišu i nijete. Mogu da pišu i nijete. النقطة التي بعدها Znači, djela i govor sigurno, a možda i nijete. Tačka sljedeća. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد Vjerujemo u meleka smrti kome je povjereno uzimanje duša od robova. ولم يثبت حديث صحيح بأن اسمه عزرائيل ne postoji ništa ni u Kur'anu ni u sunnetu što bi bilo potvrda da mu je, da mu je ime Azrael kao što kod nas se spominje ime tog meleka. Sura Sežde 11. ajet Reci, melek smrti koji vam je zato određen, duša će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. Melek smrti znači. النقطة التي بعدها 11. ajet sura Sežde. النقطة التي بعدها Sljedeća tačka iz ove. ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا Vjerujemo u kabursku kaznu onima koji je zasluže. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه I vjerujemo u pitanje munkera i nekira o vjeri poslaniku o Allahu vjeri poslaniku kol qabru imma rawdatun min riyad al janna aw hufratun min hufar al nar kabur ili je bašća od džennetskih bašća ili je provalija od džehennemskih provalija. إن العبد المؤمن إذا أوشك أن يقبض يأتيه ملك الموت وتنزل إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس ونعم كفن من أكفان الجن حديث عن البراء ابن عازب رهين كثير جدا في النساء وابن ماجه والحسن بن عونة حديث يعني جميل يعني. حديث قد براء ابن عازبة koji je dug, ali da znate izvor, pa ćemo donijeti samo dijelove koji nas zanimaju od Bara ibn Aziba. Bilježe ga mnogi. Daću vam ovaj, ovaj hadis skraćeno. U njemu stoji da čovjek kada bude na umrlu koliko je mu'min pojavi mu se melek smrti sa drugim melekima i dođe mu nad glavu melek smrti a ostali meleki čija su lica svijetla kao mjesec kao sunce koji ostaju na duljinu pogleda i sa njima su mirisi dženneta i haline dženneta pa rekne melek smrti O dobra dušo, izađi u milost i zadovoljstvo svoga gospodara. فتخرج الروح سهلة جدا كما تخرج قطرة الماء Pa će mu izaći duša tako lahko kao što izađe kap vode iz posude. Kad ostane samo kap, nagnete, sađe bez problema. Tako će izaći duša mu'mina. وتوضع في أكفان ال- أكفان الجنة هذه وتخرج منها رائحة طيبة جدا Dok bude izašla, iz- izlazila iz tijela, mirisat će najljepši miris i preuzet će je u odjeću dženneta. Meleki koji su čekali da izađe, da pusti dušu. وهم في الطريق صاعدين لا يمر على ملأ من الملائكة إلا الملائكة تسأل مين هذا فيقول هذا فلان ابن فلان بأحسن أسماء كانت له في الدنيا Kad budu prolazili sa njegovom dušom u više sfere, kroz nebeske svjetove, kud god budu prolazili, pitaće stanovnici nebesa koja je ovo duša pa će odgovoriti veliki koji budu pratili